Wadi tumenggung kedrawasan Wadiya bolo songkoing ngejong parang seko timbul taunan bubar maut awet ingkang maju jenenge patih mandoyo pati woi tingali saking meriki pating selebar boten kantenen kantenan prajurit-prajurit iya mongko iku ora saya mendho malah saya ngangsek prajurit kumbina siaga gegaman kabeh ora bisa mbedah barisane iki angel ketemu karo bolo diwangkih pro labrake <laughs> Wewet yo ora nek aku ngajek ngene iki. iki ana wong kaya bungkel maji. Kowe ngopo incang-incang? <laughs> abdi tam tumenggung. Iki abdi tam tumenggung jenengku tumenggung Jaya Jatmiko. <laughs> Delon setutku. Lak sabet setutku meni tugel gunungmu. Ora sah pameran wong ki adat sing wis anger awake lemu sirahe cilik. Mesti rawani perang. Woi, ning anger muni perang kagol. Aku dianggap rawani perang anger aku wani perang kagol wetengku kembung. ora dikeroki ora mari mulo aja nganti yen aku perang kagol. Yo. Kowe nanggere kagol aku perang wetengku sing kembung. Aku ngesir musuh kowe kok nganti musuh diganti. Loro kabeh awakku. Ora sakukan sore panjang perlu kancamu jukno bae. Eh, kelakon nak putung-putung bangkemu eh. Wah, dah lah. abdidantu menggung penantang itu takon karaku kowe sapa soyo jatmiko kenala emano jom maju bolo dewa kon ketong rene kurasa tanding sinun manduro aku geduga ngilangi lan woi kelakona idak-idak eh Aldous! 放送 undur, undur. Prajurit kumbina ngamuk, prajurit kumbina ngamuk, undur, undur, undur. Ogok, nun. Wadiyo balaku mawut-mawut, ora karu-karuan, gok. Yung, yung. Kulon iki uroli podo kerengan ketir-ketir mongko wong kumbino genapun siogo piayining ganteng-ganteng senajan toireng ganteng-ganteng ngetokake yen ulet kulite atos balunge. Prajurit sampean sing mangjoke ngembur-embur kaya koten. Mongko nika kagulan. Jok gampang nesu. Ayo nah, e, mongko le perang kok modele kok ana sing bantingang barang. Heeh. Hmm, hmm. arepa perang bengak-bengok kanggar anu ngentut wae <laughs> awe kena ilang kekuatane anggembos e kowe sing kok ngono kok ya tok ruruwi ngono lho opo kepaksa kudu maju dhewe kok yen penyandara tur kula mboten samaju awet niki mangke wurung ora wurung mesti bala dewa ing temandang yen jane mono kudu aku bisa mboyong putri nganti aku bali ora bisa mboyong putri kaya ngopo dukane koko prabu yen daratur kula pun mangalah mawone wa semanten yen panjenengan badhe majeng nyumanggaken aja maju mboko sisi bareng kerubutan wong kuwi sapa nang takun takon karo aku Patih Mandaya Pati sing sowan ana ngarsa dalem Kanjeng Sinu asar nyoto aja digawe angel yen nganti aku ra pinter mboyong putri kowe durung tau ngerti kondange sing jenenge Sosrambara iki opo kelakon negara dadi segoro geni iki senopati pinjeling apa-apa mrojeling karep ora sakokan pamer dusun jebol diajakku tak ulungake gustiku Dewi Rukmini kelakon tugel lu banggo oh. carita rikala semana wong agung mandura prisa bubaring para wadya bala kumbina yayah amang kuduka wimbo tepung rawis kumitir nektro ketingal mundar mandir waja kerotrang yen iku duka yayah sinipi asta den musus nenggala mijil saking asta pamor mangkilat pindut tatit gedruk-gedruk aku ora minggat gelandang niku lho tur isang nanggala ukiat iki bolotiwu iyo, dasar nyoto kowe tekon-tekone wong manca negara ana kene mamerke kadigdayamu nganti akeh Purwadya Bala Kumbina padha mlayu salang tunjang rebut dujung drun. Aja kok mengko perlu raine kakangmu sing ana negara ngejong parang kon ketok dak juwing juwi. Ora sanggep kok koncane Koko Prabu. Ora ngulungake rukmi kelakon tak kendal glandang niku sirahmu. Thank arah Melayu Ciloko Togok Boro Dewa nyekal pusoko jemparing kang dawane keliwat ukuran Oh senjata nenggolo Wadya balaku kabeh Melayu Iki pusaka kok medeni temen niki pusaka paringaning dewa rikala semana bisa mateni Prabu Nagarunting anjur pusakane pusakane niku janjane wau ngajeng padha taning ilat Prabu Nagarunting. Kaeling nyimpen ana ngendi? Eh, mbakno pusaka semana dawane. Ning primpen ora ketara nika tenan. Lah nika angger-angger metu saka tangan nek ora nesu ora iso metu. E. Pusaka niku mapane teng jeroning kulit <laughs> njabaning daging mengkono nggih anger bola diwani kucilem pun kalah gedhe muring niku terus penyakit tangan terus ngeten iki duduk dudu karpe terus celosor. kita wong kaya ngoten niku nang muring pun nyemelangi monggo niku anggere pun notol wong. Wah. Aja meneh kok ditotol kra bengkak dadane sampean kesenggol nyuk ngoten men terus aboh kok. Tenan niku. Ayah ta? Ayah. Reko-reko wae karo Gusti kok ayah ta. Yo karang kuwi nenggala kuwi pancen ngono kuwi ya Kang. Gambarane ngono kaya kowe bola dewa yuk. kowe ngono ki iki lakon mak gelandang nang aku njuk tanganku sing dunyet-dunyet konjur nang gola metu yen ngono ki kudu mundur kok Amboten mundur nyemlangi Antel boten, niko agek kadidan men wis ana kumara mak tot <laughs> niko sumuke niko. Sumuke nang Golo tegese niku upase. Wong sing teng kiwa tengene niku ora semingkir ke taman upase. Pusaka Mandura bayar. Mules. Mengkena wisane kok iso mules. Reko-reko togok nun. Yen mengkono becik mundur wae gok. diaturake ana ngeso dalem Koko Prabu Swawi kula dheraken nyimpang dalem prajurit tundur nggih eh bocah prajurit mundur mundur mundur mundur panono kang samya sabawa Kaprabansang naraboto Kaprabansang naraboto medaring sabdo Pepunden kula wonten mercapada koko Prabu ngaturaken ing panuwun Munduring bebaya menika boten wonten guyuning rewang tangis mengsah mundur kanthi srana sae kabukti sedaya para kawula ing kumbina pinanggih tata titi tentrem Dimas Rukmana yu pun kakang bakal tegel merjaya marang mungsuh iki mau isih darbi rasa sangga kelingan duk rikala pun kakang pinarian deduga ana stinggil binaturata kaya-kaya isih tetep tak candi ana pucaing weni mriki gandeng kabeh wis diteliti para kawula ora ana kang padha cilik nandang cacat gedhe nemai pati. Tansah muji syukur marang keparing sawoto. Pungkasane pun Kakang ora perlu suwan maneh ana stinggil Bindaturata enggal aturna lan nyuwun tambahing pangestu. Pun Kakang bakal mbacutake laku Boyong Paman Durno murih rancake nglakon pintro batang seslukane adiku Si Rukmini. saking panuwunipun ingkang rayi mbok bilih karena ning penggalih. Koko Prabu kula deraken sawan ngarsa dalem Kanjeng Rama. Mulih lega penggalipun Rama saged mangertosi yen to para kawula sedaya manggih tata tentrem. Wis ora bisa pinambengan pun Kakang Yayi. Kaya-kaya ora ana bedane aturi Yayi minangka dadi wakilipun Kakang kunjuk ngersane Paman Prabu Tri. Yen mekaten sak pengkripun Koko Prabu pinaringan pangestu sedaya para kawula mugi tansah paringana widagdo tebih dumateng sambikala ya sakmangsa mongso ana para gawe pun kakang perlu ditututi lumahat ing pertapan Sukolimo mengko pun kakang pangkang bakal mungkasi karya nderekaken kaluhuran tindak dalem koko prabu kula suwun ampun ngantos kadangun enggal pamanujum kaboyong wonten ing Praja Kumbina Dimas Rukmana wisana maneka warna renggeng kencana renggeng bro bandiro layu sinran pandresing maru See? ating tandiro surusu prasto puspito anjuraing bumi. sirep peperangan duk rikala semana wadya bala sangka ing kraton ngejong parang apa dene sangka ing negara timbul taunan Us mundur gelanggang colong pai nelusup ing wana satemah ana kang nilar pusakaniro ana ingkang nilar titianiro niro Ajri kalamuntuk kabujung prajurit kumbino kau siyogo dedamel piranto sing peperangan anggek gilani. Sawonyo paripurno wong agung pinarian unggul yudani. Enggal paring dawu marang ingkang rayi kinen suwan marang ingkang paman narindro kumbino. Sri Mahrujing Madurung Nustantunakan gini saksono arsulmat ing pertapan sokolimu. limu. Raja Nrajang tepasing ora diwasa griting ancala pasmiyu dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kapering lemah miring geger mengger arga gugur. Sawunya tumekeng pucang ukir surya wis katon manjing bantala kaonren peteng dedet laliweran prandi daten kersa kandhek gene saksana. Tumurun ing jurang cuwin lusuk wono perjaten orang ngitung pringgo bae margi kacaryan Kang Den Ulati pangalin cipta daya Doyo. tumegeng ing pertapan Sokolimo. Kebiaring tadit kang kinar pepadang ing jagat. Genti kang winursito nenggih kang tilju. Samyototo lenggah. Wondering pendapi agung ing pertapan Sokolimo. Sokolimo. Sang topo begawan durno ingin pinuju pepanggian marang ingkeng rayi patih haryo sengkuni opo dini Prabu Basukarno. Opo maneh poro andan ing projo ngastino ingin usumadio. Anya keti jeruning pertapan.